بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين اما بعد نهمين درس از درسی شمائل رسول الله علیه الصلاه و السلام از کتاب امام ترمزی رحمه الله و فسيح فسیح جناته هشتمین باب باب ما جاء في لباس رسول الله صلی الله عليه وسلم، اون چيزي چیزی که در مورد لباس رسول الله علیه الصلاه و السلام یاد شده در فقه دو تا مسئله داریم که اصل اباحته یک مسئله خوردنی ها هست دو مسئله لباس تو خوردنی ها و آشامیدنی ها و توی لباس اصل مباحه اصل حلاله الا اینکه دلیلی بر حرمتش باشه این قاعده را هم از حدیث رسول الله علیه و سلام گرفتن فرموده رسول الله علیه و سلام که میفرمایند کلوا واشربوا والبسوا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر اسراف ولا مخیله کلوا واشربوا که مشخصه بخورید بیاشامید بپوشید و تصدقوا صدقه بدید از اون غذا و از اون آشامیدنی ها و لباس ولی اسراف نباشه ولی که از بابه فخ فروشی و کبر نباشه در روایت دیگه در ابن عباس رضی الله عنهما که میگوید کل ماشت والبس ماشت بپوش چیزی که میخوای بخور اون چیزی که میخوای ما اخطأت اثنتان صرف و مخیله در صورتی که از این دو تا چیز پرهیز بکنی از اصراف و از کبر حالا خصوصا در لباس در لباس یه سری چیزا آمده مثلا اصل اینه که هر پارچه حلاله مگر پارچه ابریشم برای مرد استثنا شد یک نوع پارچه یک نوع پارچه جای نوع پارچه است جای رنگ پارچه است رنگ نارنجی چرا چون لباس بودایی ها هست و لباس الی آخر لباس خاصی از مشرکی رنگ پرتقالی رنگ زعفرانی بر مرد حرامه خالص زمانی که باشه ولی خب وقتی قاطی باشه علما یکم خصوصا رنگ قرمز وقتی که با رنگ دیگر قاطی باشه شرع اجازه داده حتی ابریشم برای مرد زمانی که اندازه چهار بند انگشت سه بند انگشت باشه برای آستین یا یقه استفاده بشه شرع اجازه داده ولی کسی بیشتر لباسش از ابریشم باشه حرام اجازه شرع فقط در اندازه 4 انگشته برای اینکه لباس مرد پارچش ابریشم باشه حرامه رنگش نارنجی خالص باشه حرامه اینکه لباسش لباس شهرت باشه یک لباسی بپوشه خاص لباسی بپوشه خاص در میان قومش یک لباسی بپوشه که لباس قومش نیست حالا خصوصا با اون رنگ خاصی که بعضی از فرقه ها خصوصا برای خودشون انتخاب میکنن متمایز از مردم یعنی برخلاف مردم مثلا من دیدم خصوصا تو آفریقا بعضی از کلیددارهای بعضی از زریح ها اون زیارتگاه ها میبینی که مثلا اون کسی که مسئول اونجا هست یا کلیددارشه مثلا لباس خاصی رو برتر میکنه یکی مثلا لباس صورتی یا قاطی صورتی و سبز و نمیدونم و هر زیارتگاهی هم اون کلیددارش یا اون مسئولش میبینی که مثلا طرح لباسش خاصه رنگ لباسش خاصه فرم هم خاصه برای خودش داره خب این لباس چیه لباس شهرت اومده خودش را مختلف از دیگران قرار داده به خاطر شهرت خاطر اینکه از دیگران جدا بشه مشخص بشه این یک صورتش یک صورتش من دارم میگم صورت دیگر اینه که شخصی بیاد لباس شهرت اینکه یک لباس خاصی را بپوشه خلاف جامعهش لباس خاصی بپوشه خلاف جامعهش یک لباسی که لباس قومش نیست من لباسم پیراهن بلنده بیام میان قومم لباس اوان ها بپوشم بلوچا بپوشم لباس قومم نیست لباس نه رنگش مشکل داره و نه هم مشکل شرعی داره نه تنگه نه هیچی مشکل شرعی هم نداره ولی که میان قومم این لباس غریبه این میشه لباس شهرت من خودم متمایز کردم از دیگران با این لباس این نوع سوم لباسی که حرامه اولین نوع پارچه گفتیم ابریشم بر مرد حرامه دومی رنگ لباس گفتیم نارنجی بر مرد حرامه سومی طرح لباس که برخلاف مردمه طرح لباس لباسی غیر از مردم تو بپوشی که لباس شهرت باشه چهارم اینه که لباسی بپوشی که لباس خاص کفاره لباس خاص کفاره لباس خاص نصارا یا یهوده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان من تشبه به قوم فهو منهم کسی خودش شبیه قومی قرار بده از اونهاست ما اجازه نداریم که لباس خاص قومی را بپوشیم لباس خاص قومی یک لباس خاص کشیش ها راهبین اینا میپوشن ما بر ما حرامه الان این به طور کلی در مورد لباس حالا هرچند که مثلا از شرایط لباس اینه که لباس مثلا مرد لباسش تنگ نباشه لباسش پایین تر از قوزکش نباشه چرا چون رسول الله صلی الله علیه و سلم منعش کردن و حرام دونستن بر مرد از اینکه مسبل باشه از اینکه پیراهنشو بلند بکنه مثلا در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ثلاثه لا یکلمهم الله يوم القیامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب حدیث صحیح مسلم سه نفرن که رسول الله صلی الله علیه و سلم باشون روز قیامت حرف نمیزنه نگاهشون هم نمیکنه و گناهشون هم الله نمیبخشه ولا یزکیه ولهم عذاب الیم عذابشون هم دردناکه اولیش اولی مسبل نگفت به خاطر کبر نگفت به خاطر خیالا مسبل و دومی منان کسی که مننت میذاره و سومی همون کسی که کالای خودش رو به دروغ با دروغ میفروشه سخته و خصوصا این که مثلا شخص حالا به خودش بهانه میاره که نه من که از باب کبر این کار انجام نمیدم خصوصا در بحث اسبالا شخص هزار تا بهانه به خودش میتراشه نه در بعضی از احادیث اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من جرت به خویلا لم ينظر الله الیه کسی که از باب خیالا و کبر پیرانش رو بلند بکنه الله نگاهش نمیکنه خب تو بیا حدیث کنار هم دیگه بذار و بعد بر خودت قضاوت کن رسول الله علیه و سلم میفرمایند ازار المؤمن انصاف ساقی ازار مؤمن نصف ساقشه ساق پا هست ازار مؤمن رسول الله صلی الله علیه و سلم نصف ساقه ولا حرج بینه و بین الكعبین اشکال نداره بین نصف ساق تا قوزک پا اشکال نداره بین نصف ساق تا قوزک پا و ما اسفل الكعبین فی النار اگر از قوزک پا رفت پایین لباست در جهنم مرتکب حرام شدی گناهت هم کبیره هست چون وعید اومده هر جایی که وعید اومد خصوصا اینجا که ثلاثتون لا یکلمهم الله سه الله باشون حرف نمیزنه نگاهشون هم نمیکنه بعیده تر همین در کتاب کبایر این حدیث رو شما میبینید و ما اصل کعبین فی النار بعد دنبال حدیث از باب اینکه شما حمل نکنید بگید که اینجا اون قسمت از حدیث عام اومده و اونجا تخصیص شده نه نه حدیث هر کدوم وعیدش خاصه که نمیشه گفت که اینجا عموم داره و اونجا خصوصه چون هر کدوم عقوبت خاص خودش دارن بخاطر همین نمیشه حمل کرد قید با خویلا و کبرش بر چی؟ بر اینکه این خصوصی از اون عمومه نه ما از کعبین فی النار اگر از خوزک پرفاین تو جهنمه و من جر به خیالا لم ينظر الله الیه اگر خیالا باشه که الله نگاهش نمیکنه همینطوری تو جهنمه ولی اگر از کب باشه الله نگاهش نمیکنه حالا شخص الان میاد میگه نه ابو ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفته که یا رسول الله من پیرانم پایین میاد مسبل میشم یعنی گهگاهی گفت که پایین میاد نگفت که من مسبلم لاغر بوده ازارش گاهی میاد پایین گاهی بعد بالا میکشه میگه وانا هو یا رسول الله علیه الصلاه و السلام میگه منم سعی میکنم بالا بکشم یعنی از بس که پایین میومد هی بالا میکشید بعد رسول الله علیه و سلم میگه نه تو ابوبکر صدیق از باب تو انجام نمیدی خب رسول الله علیه و سلم به یک شخص خاصی در یک جای خاصی داره بهش میگه و اونم شخصی که هی داره بالا میکشه یعنی از عمد اسبال نکرده بوده بلکه ازارش می اومده پایین تو از عمد این کارو کردی بعدم گواه کی بر تو هست اونجا گواه رسول الله علیه الصلاه و السلام برای ابوبکر صدیق تو گواه کی بر تو هست غیر از این که رسول الله علیه الصلاه و السلام میگه ارفع ازارك الله لا يحب المسبلين. ارفع ازارك ازار خودت پیران خودت بالا بکش الله مسبلین رو دوست نداره الله مسبل را دوست نداره مسبل کیه هر کسی که پیرانش از قوزک پاش اومد پایین ده الله مسبلین را دوست پنجاه و چهارمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا الفضل بن موسى وابو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص حديث عبد الله بن بريدة از ام سلمة هست که میگه رسول الله عليه الصلاه والسلام السلام بهترین لباسش قمیص بوده قمیصم لباسی که یقه داره و آستین بهش میگن قمیص و بلنده لباسی که یقه داره دگمه داره یقه هاش و آسینی هست که از اون طرف سر را توش میکنیم از این طرف دستات به این لباس میگن قمیص لباسی که دوخته شده هست رسول الله صلی الله علیه و بهترین و محبوبترین لباسش قمیص بوده این لباس پیراهن بلندی که من پوشیدم هم بهش میگن قمیص حالا میخواد تا زانو باشه یا زیر زانو چه لباس میخواد مثل بلوچ ها یا مثل افغان ها یا مثل من مثل عرب ها بلند باشه به اینها میگن قمیص ولی یک مسئله هست که من اشاره کردم در شرایط لباس اینه که تنگ نباشه اینه که عورتت را بپوشونه قمیص عورتت حسن نشیمنگاهت بپوشانه این قضیه خیلی مهمه بخاطر همین یعنی توصیه میشه به اونایی که شلوارشون تنگه روی لباسشون باشه اون قمیص زیر لباسشون نکنن بخاطر حالا بحث نماز و بحث اینکه رو پوشنده بشه حالا اگر شلوار وسیعه چنانچه آلبانی رحم الله میگه اگر شلوار وسیعه لازم نیست ولی اگر شلوار تنگه حواسشون به نمازشون باشه حالا که متاسفانه ما یک مشکلی که داریم پیراهن کوتاه شخص رکوع میره سجده میره از اون عورتش مکشوف میشه ظاهر میشه خصوصا که رسول الله علیه و سلم اشاره کردن دیگه که عورت انسان در نماز از کجا تا کجاست شخص پایین نافش از پشت کمرش نشیمنگاهش ظاهر میشه خب نماز باطله این هست که این از شرایط لباس اینه که انسان را بپوشانه هدف از لباس پوشاندنه غیر از اون زیبایی و زینتش هدف پوششه که انسان خودش را بپوشونه و هر وقت که این پوششه زیر سوال رفت حالا با تنگی یا با شفاف بودنش ما پامون تو چی؟ افتاده تو حرام اگر شفاف شد خصوصا زن که رسول الله صلی الله علیه و زنای ملعون را یاد میکنه میگه نساء کاسیات عاریات زنایی که لباس پوشیدن ولی نپوشیدن با نازکی یا تنگیه و بر مردم همین قضیه ستو میکنه زمانی که لباسش تنگ باشه چه شفاف باشه خصوصا گفتیم که این مسئله به چی برمیگرده به نماز مثلا رسول الله صلی الله علیه و کنار قبر رد میشه میگه که خب اینو عذاب میبینه مرد نبی صلی الله علیه و به قبرین فقال انهم لا يعذبان وما يعذبان من كبير بلا إنهما كبير فأما أحدهما فكان لا يستنزه وفي روایت لا يستتر من بولیکشون خودشون نجاست دور نگه نمیداشت نجاست یک قطره یک ذره ادرارا خورد به لباست ایستاده ادرار کردی اون ادرار پرید روی لباست یک قطره است چی میشه نمازت باطل نمازت باطل شد چی تو تو چهار کبیری از کبایر شدی ذره یا ادراره رسول الله صلی الله از کنار این قبر رد میشه میگه یکی ازشون به خاطر یک قطره ادراری داره عذاب میبینه توی قبر کبیری از کبایر؟ لباس هم همینطور دیگه تو لباسی پوشیدی که جسمت رو نپوشونده عورتت مجسم کرده خب نمازت قابل قبول نیست به درگاه قبول نمیشه نمازت اصلا قبول نمیکنه ازت چون شرط قبول شدن نماز از چیه که عورتت رو بپوشونی تو الان عورتت کامل کل اون جسمت مجسمه با اون لباس تنگت اینه که حالا خصوصا زنها لباسشون نباید شفاف باشه و لباس اونها را بپوشونه و لباسشون وسیع باشه و مردم همینطور غیر از این که در بحث قمیص که اینجا یاد شد که رسول الله علیه و سلم دوست داشتن به خاطر گشادی لباس آدم تو قمیص راحته برخلاف مثلا ازار و ردا که مجبوری دور خود بپیچی خصوصا اون ازار یا لونگ زمانی که میپیچی دور کمرت دست پات گرفته میشه ولی قمیص نه وقتی که خصوصا شلوار هم پایینش باشه تو دیگه راحتی تو اون تو رفت آمد و تو تحرک باطر همینه که اینجا ام سلمه رضی الله عنها میگوید که بهترین لباس رسول الله علیه و سلم قمیص بوده 55 و حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا علی بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريد عن مسلمة رضی الله عنها قالت كان حب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص 56 حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا ابو تميله عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن امه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص همين حديث را شرحش من در حدیث الإمام الترمذي رحمه الله بعد ازيم این قال هكذا قال زياد بن أيوب وفي حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد ابن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح يعني بهترين روايات رواية عبد الله بن بريدة از مادرش از مسلمه هست وزيادي زیادی مادرش واضح این حدیث حدیث هم که قبلا هم یاد شد حدیث مسلمه و توضیحش هم دادیم بهترین لباس و محبوب ترین لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم قمیص هست پنجاه و حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا عبد الله بن محمد ابن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كانت كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ حدیث زیفه چون تو اسنادش شهر بن حوشب هست سیل حفظه هرچند که حدیث شاهد داره برای خودش ابو شیخ در اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد میکنه ولی خوف خب، حدیث محل اختلاف در بین صحت و سقمش قابلیت تحسین ولی البته داره اینجا اسما بنت یزید رضی الله عنها میگوید که قمیص رسول الله صلی الله علیه و سینهاش تا مچ دستش بود تا مفصلی که بین مچ و ساق دست تا مچ دستش یعنی تا اون مفصلی که بین کف دسته و ساق دست این اندازه چیه؟ آسین رسول الله علیه و سلام پنجاه هشتمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زهیر عن عروه ابن عبدالله الله بن قشیر عن معاوية بن قره عن أبيه قال اتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم في رهت من مزینه لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم حديث صحيح ابو داود هم در سنانش روایت میکنه ابن ماجه هم در حديث صحيح حديث معاوية بن ابن قره دارش قره كم يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط این مجموعی بودان قومي به قومی بیشتر از سه نفر تا ده نفر وقفت گفته میشه رهط با یک مجموعه از قبیله مزینه اومدیم برای بیعت دادن با رسول الله صلی الله علیه وسلم اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی راحت من مزینه لنبایعه اومدیم برای بیعت دادن و ان قمیصه لمطلق دیدم که دگمه یقه رسول الله علیه الصلاه و السلام بازه قمیص یعنی پوشیده دگمه قمیصش بازه دگمه قمیص بازه حالا گرمش بوده به خاطر اینکه خنک بشه و یا الی آخر چه علتی داشته الله اعلم رسول الله علیه و سلم دگمه قمیصش رو باز کرده بوده میگه اومدم دیدم که دگمه قمیص رسول الله علیه و سلم باز هست دستمو کردم تو یقه رسول الله علیه و سلم تا اینکه دست بکشم به اون نشانه نبوتی که روی شونه های رسول الله علیه و سلم قبل اینجا چند تا مسئله هست بعضی از علما مثل شیخ مقبل رحمه الله برداشت میکنه میگه که یک سنت عملیه که انسان یقش باز باشه بعضی از علما این کار میکنن میگن نه مثل شیخ البانی و شیخ بن باز ابن عثیم میگن نه سنت نیست اگر سنته چرا اصلا رسول الله علیه الصلاه دگمه گذاشته اصلا برای یقه خودش چرا دو گذاشته دگمه گذاشته که ببنده یقش دگمه نگذاشته که یقش باز بکنه که خب الان دگمهشو نبسه شاید میخواد گرم شده میخواد خنک بشه یا علت دیگری باز کرده الان الان باز کرده یا میدونستی که این صحابی این نیت رو در مثلا جایی که داشتیم قبلا که صحابی میاد بعد رسول الله علیه و سلام لباس را ردا را از شونش برمیداره که ببینه خب اینجا هم همینطور به خاطر اینکه شاید فهمیده این انگیزه رو داره این شخص که ببینه اون نشانه نبوت رو دست بگیره یقش رو باز کرده همه اینها هست به خاطر همین هست که علما در شرح این حدیث میگن میگن سنت نیست مستحب نیست کسی دگمه یقشو باز بکنه سنت نیست چون دگمه گذاشته شده برای اینکه انسان خودش رو بپوشونه سینه های خودش رو بپوشونه نه برای اینکه باز بکنه و از بستنش نواز کردن درسته جایزه مباحه تو بازش بکنی جای نیاز باشه ولی اصل ستر رو پوشوندنه پنجاه و نهمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلم عن حبيب بن الشهيد عن حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه حديث صحيح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كيميقيات ومدى رسول الله صلی الله علیه و سلم مریض بوده تکیه داده بودن به اسامه اسامه بن که پیش رسول الله علیه و سلم بزرگ شده الله اون چیزی که هست اینجا محل بحثمون هست بحث نوع لباسی که رسول الله علیه و سلم پوشیده زمانی که میان اومدن و لباس قطری پوشیدن و بعضیا گفتن قطری نسبت به قطر و صحیح و اون چیزی که بیشتر محدثی روش هستن قطریه قد توشح به قد توشح به يعني اون انداختن اون لباس رو رو دوششون رسول الله علیه و سلم فصلى بهم يعني اومد پیش نماز شد رسول الله علیه و سلم نماز خون برای اونها خب حالا حدیث شرحش میاد این حدیث امام ترمذی رحمه الله میگه عبد بن حمید نقد کرده از محمد بن فاضل میگه ابن معین یحیی بن معین از من این حدیث رو پرسید زمانی که نشستم میگه که سالنی یحیی بن معین عن هذا الحديث محمد بن فاضل میگه اول ما جلس الی اول که نشست پیش من فقلت حدثنا حماد بن سلمه گفتم که حمد بن سلمه گفته تا آخر اسناد فقال لو كان من كتابك میگه خب این حدیثی که داره نقل میکنه از کتاب بگو که دقیق تر باشه میگه که اومدم حدیث رو بگم یعنی اومد که محمد الفاضل این حدیث رو بگه کامل از حفظش اومد گفت که کتاب رو بیار بعد اومد که بلند بشه بره کتاب رو بیاره یحیی بن معین پیرانش رو میگیره پیران کی محمد الفاضل بلند شد یعنی محمد الفاضل که بره کتابش رو بیاره طبق اون تقاضایی که یحیی بن معین ازش داره اهل معینه مشهوره یعنی از اقران امام احمد محمد و علی بن مدینی از علمای بزرگ محدثینه فقبض علی ثوبی لباسشو گرفت گفت میرم کتاب بیارم حضور بخونم برات پیرانشو میگیره احمد معین میگه نه اول بگو به من از حفظت بعد برو کتاب رو بیار فانی اخاف ان لا القاق میترسم که دیگه تو رو نبینم میترسم که تو بمیری یا چیزی بشه یا من بمیرم الا آخر یک صارفی پیش بیاد این حدیث من دیگه نشنوم الان از حفظت به من بگو بعد از کتاب بودن به من بگو این شدت حرس اونها هست حرس علمامون که این حدیث را بهمون نقل کردن در حفظ احادیث شنیدن احادیث و وقت گذاشتن برای احادیث رسول الله علیه الصلاه و السلام خب این حدیث انس بن مالک رضی الله میگه میگه اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که تکیه داده بود به اسامه اومد و لباس قطری پوشیده بود لباس قطری یک لباسی از پنبه هست راه راه قرمز رنگه مثل لباسی که صحابی میگه که قشنگترین لباسی که دیدم رسول الله صلی الله علیه و پوشیده بود و لباس که بر رسول الله صلی الله علیه و اون جامعه قشنگ بود لباس قرمز رنگ بود قرمز رنگی که راه راه خط خطیه و بعضی گفتن قطری که نسبت به قطری که همین در منطقه بحرین واقع میشه بحرین منظور خلیج که الان معروف به فارس الان معروف به فارس این کشورهای مقابل ایران به اون طرف از کویت گرفته تا عمان بین این قسمت گفته میشه بحرین خب این طرف امارات الان بحرینی که کشوری کوچیک از جزیره هست قطر اون منطقه شرقی عربستان که در این منطقه واقع میشه اینا همه بحرینه اینا همه بحرینه یعنی منطقه بحرین معروف بوده امارات هم بحرین معروف بوده کشور قطر هم این سرزمین معروف بوده به قطر و گفته شده این پارچه پارچه ای از این منطقه هست از قطر گفته شده ولی خب صحیح اون گفته اولی قطری نه قطری شستومین حدیث الإمام الترمذي رحمه الله مريات حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له شاسيكم من حديث امام الترمذي رحمه الله مقيد حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه دو حديث بنحو هم دیگر یعنی يعني بيك معناه معنا هستن با یک لفظه ابو سعيد الخضري با دو تا اسناد ديك از تو ها هست به هنگام پوشیدن لباس خصوصا لباس جديد كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا استجد ثوبا ابو سعید اگر رسول الله صلی الله عليه وسلم لباس نو جدید رو پوشیدن سماه به اسمه اسمش یاد میکردن یعنی چطور یعنی مثلا زمانی که رسول الله علیه و سلم عمامه جدیدی یا ازاری یا ردایی را پوشیدن در دعای خودشون چنین میگفتن اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامه اللهم لك الحمد بار الله شکر و سپاست میگم در مقابل این پوشش و جامعه از این عمامه که به من دادی یا اگر قمیص میگی اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص هذه العمامه و هذا القميص او هذا الرداء به اسمش میگه یعنی که بیاد داشته باشه بار الله شکر و سپاست در مقابل این پوششی از عمامه یا این پوششی از قمیص یا این پوششی از شلوار انسان این نعمت الله را و فضل الله را در خودش ببینه تو دادی به من این هم من از تو دارم بار الله در مقابل این دادت شکر و سپاس تو رو به جا میارم رسول الله علیه الصلاه و داره شکر و قدانی و سپاس را یادمون میده انسان پاش نلغزه چرا کفران نعمت بشه و خوبی ها را فراموش بکنه فضل الله را بر خودش ببینه و نعمت الله را بر خودش ببینه و در مقابل شکر شکرگزار و سپاسگزار باشه لك الحمد كما كسوتني اللهم لك الحمد الله شکر و سپاست در مقابل این پوشش كما كسوتني يعني كسوتني هذه العمامة أو هذا القميص كسوتني کسوه غطاهش پوششه در مقابل این پوشش این لباسی که به من دادی که من خودم را بپوشونم لباس برای پوششه چنانچه در حدیث قدسی داریم که الله جل و علا میگه یا عبادی کلکم عار الا من کسوته همه عریانید الا من کسوته مگر اون کسی که من اون پوشش و جامه بهش دادم فستکسونی اکسکم از من بخواهید که شما را بپوشونم تا این نعمت را بهتون بدم نعمت آب و غذا هست نعمت لباسه اون کسی که روزی میکنه حتی دین و ایمانه همسر فرزنده الله هست که روزی میده همین عمامت همین قمیست همین شلوارت رو کم نگیر در مقابلش الله را شکرگزار باش سپاسگزار باش نکن من در شرح هدف مفرد گفتم زن با یک دانه خرمایی که نصف میکنه به دو تا از بچه هاش بهشتی میشه همین لباس تو را شاید بهشتی بکنه این نعمت الله را کم نگیر و پوشش و ستر یک نعمتیه خود لباس نعمته قشنگی لباس جدیدی لباس نعمته پوششش انسان رو حفظ بکنه و عیبش رو بپوشونه شرمگاهش رو بپوشونه نعمته بخاطر همین آدم و حوا عقوبت شدن زمانی که گناه کردن الله لباس را ازشون گرفت رفتن پشت درختی خودشون رو بپوشونن الله صداشو میزنه کجا رفتید خودتون رو قایم کردی تو بهشت که بعد الله جل و علا نار از بهش خارج میکنه پس لباس نعمته لباس نعمته و انسان باید شکر و سپاس الله را به جا بیاره در مقابل این نعمت اسألك خیره اگر عمامه هست که خیرها و خیر ما صنع لها اگر عمامه است اگر قمیص یا شلوار اسألك خیره و خیر ما صنع له خوبی بارلا خوبی این لباس خیرش رو از تو میخوام نکن اینجا مفرد مضافه عموم داره خیره یعنی خیر هذا القمیس او خیرها خیر هذه العمامه خیرش در پوشوندنم در زیبا کردنم در اینکه مرا سرما بپوشونه و الی آخر هر نوع خوبی هست بار الله از این لباس به من عطا بده همه این خوبی ها اسالک خیره و خیر ما صنع له و برای اون چیزی که این لباس ساخته شده و گذاشته شده یعنی تو الله جل حکمتش خود بهتر میدونی من میدونم برای زیبایی من میدونم برای پوشش در مقابل سرما در مقابل غیر اینها رو من میدونم و یه چیزایی هم من نمیدونم الله جل و علا حکمت بیکران داره در مقابل تکالیفش بار الله از تو خیرش میخوام و از اون خیری که براش گذاشتی لباسه و اعوذ بك من شره و شر ما صنع له و اگر عمامه است اعوذ بکن من شرها و شر ما صنع لها هر نوع شری در این لباسه هست بار الله به تو پناه میبرن ازش چی میخواد این لباس شهرت باشه چی میخواهد خیالا و کبر باشه چی میخواهد این لباس سبب باشه که من چش بخورم مورد حسادت واقع بشم نمیدونم شاید همین لباس سبب شد که من چش بخورم بارالا از هر شری که تو این لباس به تو پناه میبرم این آدابه که رسول الله علیه و در مقابل پوشیدن لباس یادمون میده خصوصا وقتی که لباس جدیده دعا یک طرفش یادمون دادن این سنت رو اون چیزی که سبب بشه الله عزوجل راضی بشه سبب میشه که شکر نعمت را به جا بیاریم یک طرفش یک طرف دیگرش که مهمتر از همه هست بندگی من و توست اینکه این نعمت را از الله ببینیم و بندگی و افتقار و نیاز خودمون را به الله ثابت بکنیم الله من محتاجم این لباس را من محتاجشم الله اون نعمت و فضل الله را بر خودت کم نشموری الله من همین محتاجشم همین پوشش من نیازمندشم تو هستی که به من میدی تو هستی که منو میپوشونی تو هستی که به من زینت میدی تو هستی که منو باهاش آراسته میکنی تو هستی که با اون لباس مرا حفظ میکنی اگر پام بلغزه در همین لباسه و این بندگیم تبدیل بشه به کبر به غرور لباس من تو رو متکبر میکنه من تو خوی علا، تو رو جهنمی میکنه ما اسفل الکعبه فی النار همین لباس تو رو جهنمی میکنه اون بندگی و افتقاری که به تو عزت میده شرف میده تبدیل میشه به چی به ذلت و خاری لباس. و این دعا هست که انسان رو حفظ میکنه این دعا هست که انسان رو نجات میده حالا این دعایی هست که رسول الله علیه الصلاه و السلام یاد میده بهمون وقتی که لباس نو بپوشی، صحابه هم زمانی که یک شخصی را میدیدن چنانچه سنن نبی داوود داریم میدیدن کسی لباس زیبا میپوشید یا جدید میپوشید خصوصا لباس جدید بهش میگفتن تبلی و یخلف الله تعالی تبلی و یخلف الله حالا این وقتی که صحابی میگه که ابو نظر خصوصا اینجا نقل میکنه میگه فکان اصحاب النبي صلی الله علیه و اذا لبس احدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى یعنی قيل له یعنی بهش گفته میشه تبلي ويخلف الله تعالی تبلي ابلا از اخلاقه یعنی کهنه شدنه یعنی چی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و وقتی کسی از اونها از یاران رسول الله صلی الله علیه و لباس جدیدی میپوشید میگفتن بهش که از باب تیمون از باب خوشبینی از باب فال نیک که رسول الله علیه و فال نیک رو دوست داشتن میگفتن که همچنان تنت سالم باشه همچنان تنت سالم باشه در این لباس تا اینکه این لباس کهنه بشه ولی تو تنت سالم بمونه و کهنه شد تنت سالم بمونه ولی لباس عوض بشه الله لباس دیگری بهت بده جامعه دیگری بهت بده غیر از این رحم الله جل و علا اگر کهنه شد بهت بده از یه طرفی دعا هست به یک زندگی خوب خوش تنی سالم آراسته و اینکه لباس هم اگر مدت زمان ازش بره کهنه هم شد الله عوضش هم به تو بده ولی خودت سالم باشی تو بلی و یخلف الله تعالی حالا این معنایی که علما در شرح این حدیث گفتن و دعایی که صحابه میکردن و اقرار رسول الله صلی الله علیه و آله برش هست چون صحابه رسول الله صلی الله علیه و میگفتن این یعنی انگار چیزی میگفتن که رسول الله علیه و آله میشنیده یعنی ولی خود رسول الله علیه و آله چی گفته و چی میگفتن و چی میفرمودن عمر بن خطاب روزی لباسی پوش سفید بعد میگه لباس شسته شده از پاکه یا لباس جدیدیه میگه نه یا رسول الله علیه و سلم شستمش بعد این دعا را در حقش میکنه میگه البس جدیدا و عش حمیدا و مت شهیدا و مت شهیدا البس جدیدا همیشه لباس جدید بپوشی جامت جدید باشه همیشه زندگیت هم همیشه حمید و خوش باشه همون چیزی که در معنای قبلی هست و مت و این شرفم الله بهت بده شهید از دنیا بری اینو رسول الله عزت به عمر بن خطاب میگه حدیثم صحیحه البته اون حدیث قبلی که گفتم که صحابه میگفتن به نحوش در صحیح بخاری اومده ولی خب با یک لفظ دیگری در صحیح بخاری اومده از ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص رضی الله عنهما ام خالد میگه قالت اوتی رسول الله صلی الله علیه و بثياب فيها خمیسه سوداء جامعه وردن از خمیسه یعنی گلیمانن دستباف زخیم مثل جاجیم و اینا معمولا با پش درست میشه پش بره خمیسه سیاه رنگ یعنی سیاه راه راه اووردن این چنین پارچه نزد رسول الله علیه و سلم قال من ترون نکسوها هذه الخمیصه چه کسی را مستحق میدونید که این جامعه رو بهش بپوشونیم بهش بدیم که تلقا همه ساکت شدن قال اتونی به ام خالد بگید ام خالد بیاد ام خالد همین راوی حدیثه این زن فاوتی به النبی صلی الله علیه و سلم فالبسها بيده این جامه را بر تنش کرد حالا پوشون داد بهش این زنه که اومد اون مخاله داره محرمش بوده نبوده الله علم و قال بعد این دعا را مهم اینجاست این دعا را در حقش میکنه ابلی و اخلقی یعنی این برات کهنه بشه و تنت سالم باشه یعنی اینم این کهنه بشه ولی تو کهنه نشی یعنی این عوضش الله بهت بده کهنه بشه ولی خودت سالم باشی گفتم این از باب فال نیکه یعنی از باب اون تیمون و از اون خوشیومنیه البته الان ما سه تا چیز داشتیم زمانی که لباس میپوشیم چه دعایی بکنیم زمانی که کسی لباسی را میبینیم که پوشیده جدید یا شسته شده است چی بهش بگیم اینا همه سننه آدابه اینا همه از گفتیم از اموری هست که ما باید یاد بگیریم چون درش بندگی هست و حفظ و سیانت ما هم درش هست خصوصا وقتی که لباس از هم میپوشه و شکرش رو به جا بیاره سبب میشه که انسان حفظ بشه از جمله دعاهایی که اومده حدیث معاذ بن انس داریم رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه و فرمودن من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه اینجا فضل ها فضل کسی که حمد و سپاس الله را در مقابل غذاش اول به جا بیاره بگه بالا شکر در مقابل این غذا که با حول قوه من نبوده یعنی با زور و بازوی من نبوده با سعی و تلاش من نبوده شخصی این شکر و سپاسه را به جا بیاره گناهانش بخشیده میشه هر گناهی که انجام داده و من لبس ثوبا کسی لباسی هم بپوشه بگه الحمدلله اونم حمد الله را به جا بیاره در مقابل لباس هرگاه لباسی پوشیده هرگاه لباس پوشید نه لباس جدید من اکل طعاما و من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوه والله شکر و سپاس در مقابل این جامعه که بر تنم کردی بدون سعی تلاشم یعنی بدون اون که از زحمات و تلاش خودم باشه غفر له ما تقدم من ذنبه گناهان ما قبلش بخشیده میشه شکرا بندگیته گناهانت بخشیده میشه ذکر کم نگیر حالا خصوصا گفتم این دیگه جز از کار اورادی که انسان همیشه باید ورد زبانش باشه در مقابل غذا خوردن و چه در مقابل لباس پوشید هر بار که لباس پوشید این ذکر را بگو گناهت بخشیده میشه فقط اقرار به بندگی و سپاست نسبت به الله جل و علا که این لباس جامعه بهت داده با حول و قوه تو نبوده با زور و بازوی تو نبوده بلکه توفیق الله جل و علا بوده و منت الله بر سر بوده نعمت الله بر سر تو هست رزق و روزی الله بر تو اقرار تو به اینکه روزی الله بر تو سبب میشه که چی این بندگیت الله گناهانت رو ببخشه سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله على محمد وعلى محمد